da ya gama ni kuma na bayyana masa wane ne sai muka rungume juna muna kuka da murna ya tambaye ni labarin gida duka na tsuguna na kwance masa bakin jaka na kwana biyu nan gunsa na huta ina cin 'ya'yan itatuwa domin su ne abincinsa bayan mun saba da juna na ce masa ya buga min ƙasa ya gaya min labari na da labarin niyyata ya bugi ƙasa ya ce ruwan bagaja dai akwai shi a duniya amma yana hannun aljanu ƙarewa ma ba shi a bisa ƙasan nan da muke takawa da ya gama labarinsa na ce to tun da dai akwai shi a duniya sai dai in mutu wurin nemansa dan ba shi ya haife ni ba ba zan bari a kunyatar da shi ba bayan na yi kwana saba'in na tafiya sai na isa tambutu na yi shiri irin na fatake na isa gun sarki na ce ni falke ne kayana suna baya za su zo bayan kwanaki uku abin da ya sa na ce haka don na baro waɗansu shanu ne a baya na wani falke ka san tafiyan mara wuri sai cin zango saboda haka na wuto su kullum da yamma sai in samu taro in sayo miya in bi ƙofar gidana da na sauka in warwatsa ko ina abin da ya sa nake haka dan ina da wani aboki ne a tajiri to ko da yaushe ya zo na da maraice idan zai zauna mu gaisa sai in ce masa kash yara ku sun ɓata gun miya in ya juya yamma in ce nan ma duk miya ce in ya juya kudu ko arewa na kan ce ai nan ma duk sun ɓata shi wato dan ya ce lalle ni mai arziki ne dukan almajiran garin ni ke ciyar da su tun da na zo alhali kuwa da kyar nake ci da kaina ma abin ikon Allah sai ku suka fara tsammanin haka na ci bashi gunsa kamar na rabin jaka kullum sai in te masa roman bakar na cewa idan shanu na sun zo ba zan sayarwa da kowa ba sai kai ya kama kowanne ya karya yadda yake so da ni ne da abubuwana da aka kwana kamar uku ba su zo ba sai ran nan ya ga waɗansu fataki sai ce mu tambaye su labarin shanunka na ce i eh, haka nan ne na tunkare su na ce shin kun waɗansu shanu masu yawa nan baya suka amsa suka ce i eh, gobe suna isowa wato shanun can da na baro fa suka gani da na ga dai idan sun iso gobe ƙaryata ta ƙare sai na tafi gidan attajirin nan na ce ina son fan hamsin kafin sun iso da safe a yi ciniki nan da nan ya bani wato jaka guda kenan na fita na bi wata hanya sharara na yanki daji bayan na yi tafiyar kwanaki arba'in da ɗaya sai na isa wani gari wai shi saburi wani babban birni ne amma duk garin jahilai ne na inna lillahi ba wanda ya san ko alif sai ni fa da na isa yau ni ko ban san komai ba cikin alkur'ani sai wata aya da nake ji na ja kullum in yana ashan wai ita mu da hammata ne da zuwa na na samu wata doguwar tasbaha na nufi wajen sarkin na ce ni malami ne ya ce daga ina na ce daga ƙasashen larabawa da sarki ya ji haka ya murna da zuwa na ya ce to ina za ka na ce nan na zo kullum na mafarki da ƙasan nan ana gaya mun, in zo in riƙa yi muku sallah don za a sa ku aljanna ko duka domin adalcinka ya sarki da sarki ya ji haka ya tara manyan gari duka ya gaya musu na samu wata shida cur ina yi musu sallah ban san abin da nake faɗa ba sai mu da hammata ne ko yaushe duk yaran gari aka kawo su koya musu karatu bayan kwanaki kaɗan kowa ya haddace mu da hammata ne wanda ya iya kwarai sai ya rika faɗi da irin muryoyi daban-daban ko ya buɗe murya ko ya shaƙe ko kuwa ya yi wata iri daban ya iya kenan bayan na yi watanni kamar bakwai ran nan sai wani babban malami ya faɗo garin sarki ya ba shi labarin shahara ta ƙasar duka ka san malamai da san kure yan uwansu sai ya zo muka gaisa ni ko na tara kuɗi da yawa don sai abin da na ce ake yi a garin har an mai da ni kamar gunki da malamin na ya zo muka gaisa sai na ce ya sunanka ya ce sunana malam zirki dan muhammad karya sunanka na ce malam alhaji imam malami uban malamai da gari ya waye aka je gun sallah ya ji ban iya komai ba sai fara sara na wurin sarki yana cewa a gwada mu da shi a ga wanda ya fi sarki ya ce a'a malam alhaji imam fa baya shafuwa a kasan nan duka zirke dan muhammad ya nace da tambaya dan a kunyata ni a yi min dariya ranan sarki kira ni ya gaya min duk abin da malamin ne ya gaya masa da na ji haka sai na ce a raina yau fa ƙaryan maza ta ƙare sarki ya ce ban ji ka ce komai ba na ce ina tuna jahilcin yaran almajirai ne masu ja da manya lalle dai karamin sani ko kumi ne na ce sarki ya aika a yi gobe da safe yaro da babba kowa ya zo a taro a yi kure da sarki ya ji haka sai ya ce riƙa min nan malami uban malamai da gari ya waye duk aka taru sarki ya aika aka kirawo ni na zo na zauna tsakar taro na nan zaune sai ga yara uku da tsibin littattafai na ce daga ina kuka fito suka ce daga masaukin malam zurke dan muhammad jim kaɗan sai ga malamin ya taho tap tap tap aka ba shi buzu ya zauna ga jama'a makil bayan mun gaisa da shi na ce waɗannan littattafan su ne ka kwaso waɗannan littattafai ne to ya ce akwai attaura akwai zabura akwai linjila da alkur'ani da samarkanda da lawali da sani waɗansu ba na ko iya tuna sunan nakinsu ban taɓa ji ba ma da na ji haka na ce ab duk waɗannan baka haddace su ba tukuna sa'an nan kake son jayayya da ni ya dube ni ya murmushi sa'an nan na ce wa waɗansu yara ko kau da su gefe mu da ka yi. ina amfanin sanin littafi kawai karatun aku aka kau da su waje ɗaya bayan an nutsu an yi shiru na share ƙasa sai ka ce mai shirin haddi na zana wata alama na dubi malam zirke na ce menene wannan ya ce nun ara na ce haba sake dai ya ce ra na ce haka ake ra a gidanku ya ce lam'ara ce na ce wannan makarecin malami ne ya koya maka da ya kara tsince-tsincen baƙaƙensa na alkur'ani masu kama da wannan alama na ce ƙarya yake da ya ce ya bani gari sai na ce kuma tsoku gani sa'an nan na dubi mutane na ce wannan ba raba ce ba lam'ara ba ce ba ara ba ce tsayuwar wata daren farko kenan jahilai suka dubi zane na suka ce hakanan ne malam hakanan ne malamin malamai haka ko tsayuwar wata yake na dubi malam zirke na cewa yara ku yi masa eho da tire suka bi shi eho eho daga nan ko ta kan littattafansa bai biya ba eh wajen gari yara na jifa ya tsere da kyar ka ji rabona da wannan malami bayan na ƙara 'yan kwanaki sai na isa wani gari mani imci wai shi yamal ko da na fuskanto garin sai ne ta jin ganguna da kalangai suna tashi su kakaki da fare da algaitu sai busa sake shagali dai ba kama hannun yaro ina tafiya sai ga wani yaro yana gudu za a shurin biki na kira shi na ce kai samari yau garin lafiya yaron ya ce dan mori na sarki ne aka kawo mata yau na ce daga ina yaron ya ce sarkin karyatun na'im ce aka gama su ko da na shiga garin ban ko zauna ba sai kofar fada wajen da ake biki na shiga biki na ruwa na tsaki kamar ƙanina aka sa lalle nan da nan duk na shahara ga maroka suka tambayi sunana na ce alhaji imam ana biki da dala-dala amma ni da fam guda-guda nake yi wannan shagali da na yi ya sa sarki ya maraba da ni muka yi abota da ɗan sarki dare kaɗai shi ke raba mu gaisuwa ko ina daga gidajen fadawa da attajirai da malamai da sauran manyan gari da haka fa duk na azama cikin ƙasar saboda haka wuri na masu laifi ma suke zuwa suna kamun kafa masu son sarauta gare ni suke neman ta a kwana a tashi sai ne gaba zuwa sasa da shiga garin sai Allah ya mun gamo da katar na sauka gidan wani kwara mai sulai na kama kaina sai ka ce wani mumini da kwara ya ga halina sai fara jana a jika bayan yan kwanaki kaɗan ya mai da ni yaransa ya saka min al'amuransa duka na shiga cikin dukiyar ina bindin bindin ba na aikin fari balle na baki sai dai ko da yaushe in wanke goma tsoma biyar sannu sannu har na fara shiga dukiyar da barna sai in tara shagali a yi ta goge gogen yakan rika cewa alhaji kada ka ɓata hajin taka ni ko sai in rika cewa ni na je ni zan koma na kafa bida a garin ko ina sai a zo don shagali ne take cire ni da kwara ya ji haka sai fara kokarin yadda zai kama ni ya sa a ɗaure ya haƙa min wannan tarko in kuɓuce ya haƙa can in kuɓuce na. da ya ga haka ran nan sai ya aiko a gaya min ya mutu aka zo aka gaya min aka rarashe ni in je in gani don ba shi da ɗa ba shi da ka sai ni ni ko na san halin kwara da wayo ban da ta mutane ba sai na tafi aka ce ga ɗakin can ko rufe shi ma ba yi ba sai na zo don nina ɗansa na leƙa ta taga sai na gan shi kwance baki buɗe shi ko abin da yake so in shiga ɗakin ya kama ni ko da na dube shi da kyau sai na tabbatar ba mutuwa ba sai na ce Allah sarki amma ban yi tsammanin ya mutu ba wanda ya kira ni ya ce subhanallah dan me na ce dan naji an ce kwara ba sa mutuwa da baki buɗe sai a rufe to ga wannan kwaran nasa a buɗe yake da kwara ya ji jawabi na sai ya rufe baki wai dan in yadda ya mutu sai ka ce ni gaula ne ashe wanda ya mutu ya taɓa motsi balle har ya rufe baki ko da na ga haka sai ne waje da na ga dai zama bai same ni ba sai ne gaba ina tafiya cikin daji sai na ga wani bakawai da jaka ɗaya ba su ɗaya da kwabo biyar ne ta tambayarsa da ya gaya min labarin yadda ya samu kuɗin da yadda ya kashe sile ɗaya da kwabo biyar ɗin nan da zai tsaya ratse sai ya bani rike masa wai shi ga abokin tafiya da daddare na kawo alkali waɗannan na koma na shiga shagali da sauran nan na fita waje garin shan iska sai na tsinto wani murjani ashe na 'yan sarki ne aka sace ya faɗi na kawo kasuwa sayarwa ko da aka ganna sai aka kama ni aka kai ni gidan alkali na juyin duniyan nan aka ce ni na sace shi aka yi mun bulala ashirin aka kai ni gidan yaro wata uku na tarar da bakawayen can da newa rikicin kuɗi na sa aka ɗaure shi shekaran jiya ko da muka yi arba ya ce allah sarki alhaki kwaikwayo aka gama ƙafafuwan mu tare aka ɗaure na dube shi tun daga ƙasa har bisa sai na ga yayi kama da malam zirke ɗan muhammad wancan da na sa aka yi wa tire a sabiri garin jahilan nan na tune shi da magana ran nan ya ce haba tun da ni ma nake sansana kai ne muka ba juna labarin mu muka yi ta duban juna da abin sai an bato bayan wata uku aka sake mu da muka huta kwana biyu sai muka yi shirin zuwa ƙasashen rasu tare da shi ya zama kuma abokina muna cikin tafiya a daji sai wani mahaukacin raƙumi amale ya biyo mu baki buɗe muka sheƙa wurin wata itaciya muka hau shi kwa raƙumin ya tsaya nan gindin itaciyar nan yana jira wai sai mun sako ya tasan mana muka rasa yadda za mu yi tun da safe har azahar shi kuwa cikkunanmu suna ta kiran ciroma can zuwa al'asar sai na ga